Eginko titulietan sartzia dugu aipagai aste juntan, ostegin juntan izanen behitia eskola hausinen tako bena jadanik sartuik dia eta hortaz aipatuko dugu dumia bai hortaz mintzatuko gia. Neskin egin eta uh, eh, da juntan Espainiako utzulia euskal heretik iganen dela eh, Bizkaian parte bat, eh, Bizkaia eta Nafarroan parte bat eginen balin bada bat ipar euskal heretik igan behar luke ebai. Eta urentzeko hauaz mintzatuko gia, haua bitxia dugula, bena hoi momentuko. Eta justoki haua bitxia be, beitugu, nulako haukanen dugu egun eta bihar bitxa bitxa ez dakitzen dako bitxa gaiten duzien, zenta enetako udako denbora edera zinez badugula, eta udela, bon, uh, eh, lanian dienen entzat, obe denbo edera izatia ala ere, uh, eh, moralentako aski Eta beraz, mementoko mesortzi osketan dugu gure termometro hemen magoleko peko arruan, eta diaken ezazu udako denbo edera hori jarraikiko dira, bai egun, bai ondoko egunetan, egun zeluzo ardi ukan egun erditikat, eta eki eguzkiaren agerraldiak nagusi temperaturak egun oita bostozken unguian, goatuko dia alazeritzen maiten deiken aroik Egunko. Abantzu hama sortzi mila ikaslek egin diehen uh, eh, utzultzia eskoletan, ostege, edo eginen die ostegun huntan, ipar euskal herrin, orokorki kasike hun bat ikasle gutiago badia igan urtiaek komparatuz, eta hoi urteoz konfirmatzen den tendentzia bat delaik. Egun, xara eta urinako ikastolek sartzia eginen die, edo egiten aidia, edo ez wano, mena behalasek, hale uh, atzo ikastetxe primatuzu maitek jabakidie sartzia egitia, bi egun eterdi lehenago, eta hoiena artin itxasu kanbo eta azparneko ikastorak bazien. Itxasuko arokagarrai ikastoran hiuntan hogei bat eh, haurek sartzia egindie atzo eta paskalin aire ererakastiak esplikatzen daiku zentako goizago sartutien marga forezien mikroan. Eh, bon, lehen da autatzen aldugu gure egutegia nahi dugun bezala finkatzen aldugu egur kopurua egiten dugun balima dugu eta gero nahi dugun bezala antolatzen dugu. Eta uh, aurten uh, eh, ikastorte untan ikastola bukatu behar da uh, ustailaren uh, sortzian edo aski berant eta ikusiz nola ustaila eta ekaina ondajean aurrak gehienetan aski egestan diren nahiago izan dugu hasi goizago, eh, biegun terdi goizago hasi guai eh, gogila ondajean, eta hola ustailan ere eh, ondorioz biegun terdi goizago bukatzeko. Guri adosten dugu burasuekin gero, aipatzen diegu, ja zer dioten ados diren, eta, eta gehienak ados ziren eta gu bezala aski untsa ikusten zuten lehenago hastia eta lehenago bukatzia. Eta ez, bo konten gira, beti plazekin ditengira, eta aujak ere iduriz, beraz ara. Hale, kantina eta hor zaintegia ez da segurtatu izanen osteguna gabe, e, burasoak edo aitetamak egokitu izan behardia itxasun. Zut, uh, honetan, e, mementuko ez zuzela kantinik eta zain negidik ere ez. Ba, ba, berdin dio, eh, biegun piknika, konten dira horrak ere segitza piknikatzen. Eta gero, bo, kantina ezak egin guztuko dutena ikastolan, beraz. Azken finean, hoi entzat eh, biziki ongi da. Pinikak eh, presatu ditugu, amane dintzat, eta hala, bo, kontentzen, ukaitea bere, bere xipzak, <laughs> bakarriko li diateko, kontentzen. Sartzea gaur? Goiz da ala ere ez? Uda, uda motza izan da? Eh, piskat. Kontentzi da ala ere ditean? Bai. Zendako? Zuta maitzuta eskola. Eta ere nire laguna nik usteko. Eta Bai. Eta kaxi duzu piknik edo juste dut? Uh, nik ez, eta bizina izan da orduan eh, ne ama dinan Konten dira sartzea? Konten dira, ba, ba, badura espaldi, ba, du eh, gogoa baduela, eh, ikastoran uh, itzaitea, eta horrela da. Bizikuntza atxemaiten dugu, eta gero uh, xantza dugu bebiak bakantzetan gira uno, hor gira, uh, ebe akompainatzeko gure, gure aurra, hori bizikuntza da, baina bo ez gira bat ere uh, trabatuak. Sarako ikastolak egun zabaltu beharko dutu uh, bortak uh, haurei, sartze ofiziala ostegun juntan iganen delaik uh, iparaldeko beste eskoletan. Atxe hogeita sortzi hilabeteka isatirikoko bi marrazki zentsuratuik izan dia Nafarroko komiki azoka baten partetik. Bata, opusdei eta pedofilia harremanetan ezarten zian, zian marrazkia zen eta bigerena torturai buskua zelaik tiza elkartia da azoka horren antola salia eta jakinazi dinez, opusena edo opusa ibusko argazkia geiegizkoa iduitzen zaie, ez beitie uste talde osuai pedofiliaen etiketa ezartzen ahal zaienik, eta tortura ibuskoan hortaz hitz egiteko lekia ez zela argudiatzen zien. Nahiz eta itortzen zien, existitzen zela. Horrez gain azoka, sozez laguntzen dutinekin arazorik ez ukeiteko zentsura hoi plaza tudiela jakina zidie. Espainiako txirindulai utzulia Euskal Herrian gainti bidiko da aste unda juntan, ostialin buelta bilbotik partituko da eta Nafarroko urdazubi txarinea heltu behar luke, horako gertakaia hainbeste jente ekarten dina, urdazubi bizarako herritipi batetan izateko, ze behar den galtegindako bernaet arganiek Santiago Bilares urdazubiko hausap Lan auritzekin sos pixkatekin eta azkenean ilusioneekin. Bertze gisa egia da egri jipia gaila, bainon badu ilusione handia, maite du gauza kitea, lan inez dena konsegitzen alda eta aure olakoa da. Erran duzu diru kotxiarekin, erran nahi du zure herriak behar duela zerbait ordaindu bueltari? Bai, bai, bai, bai, gure herriak eh, ordaitzen du eta oiteko bon, galde hemengo jendeari, hemengo enpresari eta bueno, launtza, eta bueno, izan dugu puska bat, hola iten da, ba, dirui gabe gorko egunean ez baita bueno, pues, oire, oire da, hola, hola. Eta zuen parte hartze hori somatekoa den jakiten aldea? bai, egiten alda, bero, bueno, ez dut errain e, zoma osoa, ez du balio, gure herrikipia indako haunitz. Gehiena egia erranta Nafarroko gobernoekin, eta gero hemengo etpresekin, hemengo benteko jendeekin, eta, bueno, pues, bildu du franko puliki, eta, bueno, azkenean, eta errausitzen da, eta bukatzen da dena ongi. Dantxarineko komertzio gunin izanen da etapaen helzia ikusi nahi dienek goizik hiliantu beharko behitia eta bihamunin la neskene gynaekin etapa urda subitik partituko da obizk Pirineotako lepuan urentzeko iparaldia trebeskatu onduan. Kasu egun hortan bidiak zeratuk edo itxik izanen behitia. Aurtenko negia suhurki igaiteko eh, prestatu beharko gia, hauaen goabeheaen gatik usta espeita beste urtetako heineta heltu, eh, haua bitxia beno ebi guti edo ebi falta dela erran behar luke, hale ezin da erran idorte edota eitasun urte denik. Simu nituralt? Urte bitxea du aroaren atletik, neguan ezpadu hotzik egin euriguti du ere azaro eta Naiz eta igandean koterasun baitizan, udahuntan ere euriguti eginduela ejan daiteke. Horren ondorioz dira zuaitzak gorritu edo eihartuik, hartu buruak mehe, urheinak behera eta ustak ere naski ikipitiak. Hots negua surki pasatzeko prestatu beharko. Beriritzia emaiten nauku usagartzea elkarteko Gabriel Durutik. Urte bitxia, urte bitxia hotzi gabekoa negia, euri gabekoa gero behartzelaik negian azaluan eta primaderan, eta gero euri guri uitu zauku garrizan lenguti, eta, eta hola, bitxi batzetan uh, arraxe rekoltatipiak, uh, eh, eh, Heldu den gauzak eritasunez betiak, aurten ez, ez gituk fagoratiak aruan aldetik. Halere, naiz eta tomate eta bestetan eritasun zumbait badien, ezin egan orokorki eritasun urte Agian airea umi edo heziago izan balitz, eritasun gehiago izain zien. Idohtaren aletik ere piesago ezautu dugu, ben hau da ez da orainik bururatua. Ez, zudaz, ez dela oano mena berisaila bai xarri arte reiten daiziet sortzi honetan arrazinen behin nitza iziet sortzik eta reiten nausia izan delaik, momentuko goiz berriekin usten zutiet jareki zentitik arrekal eta lauen txekin preforsta. eta bai, uda jarrekitzen du eta jarrekiko dila e, aro ikerlen araberan, lehen lehenik eh, egunko, memento untan e, eh, kasik emeretzu osketan dugu gure termometro hemen maoleko peko arriban aterbipin, ode i, zumbait eh, zelian, ilargia ere hor dugu, eta aro ikerlen araberan, hor eh, ditugu nodei horiek barreatuko dia emeki emeki goizian kursin eta egun erditikat zelia osuk izuardi uh, eh, ukan behar gynuke ekiaren agerraldiak nausi diateke arresti untan ta temperaturak gozoki oita bost ozken nengu goatuko dia. Antzeko denboa itzema iten deke biarko egunotan otan zelu zoardi eta ekiaren agerraldiak nagusi goa gozunen da uh, dira temperaturak, oita zazpiozken, unguian, iparaleko aizail batek, boatuko dialaik. Ostegunin, odeizun baita gertuko diago izan mena bat ere kaltegarriak, horiek barreatuko dia, egun erditikat eta uh, eh, ostegun arrestitan uh, eh, ekiaren ageraldiak hor berrize nagusi diateke eta temperaturak oita zazpiozken inguian goatuko dia. Ostiraleko zinez egun jera eta bero itzemaiten deikie, egun otan hor zeluzo ardita ekiaren ageraldiak nagusi, temperaturak haidez oita bederatzi osken inguian goatuko dia, aizia aldakora datekilaik. Nesken eguneko goizample baten ondotik egun erditikat odei beltzun baitu hilantuko dia eta hoiek bierantzitipiak ekarriko dutie nesken egun arrestitan uh, eh, ala ere, temperaturak zinez uh, eh, beruak izanen diela erraiten aldugu oita sortzi osken inguian goatuko behitia temperaturak nesken egunin eta iganteko hor uh, eh, egun aldia miniman nahasi haukan behar nune ekiaren ageraldiak eta udei pasajeak aldizkatuko dien eta udei pasaje horiek ere ebierantzitipi zonbait ekarriko dutie eta atik be, beti temperaturak aski gozuak izanen dia, oita zazpi ozken inguian, goatuko dia, temperaturak gigantin, eta dagun aste atxarretikat, gaizak uh, eh, obetuko dia, eta den ederren mentuan gia, mementoko, dagun asteko, alaberaz, uh, eh, zer duten aru ikerlek, demoraren aletik, egunko eta ondoko egunentako.